Neophodno je da se podsjećamo na ustrajnost u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, narošto danas, kada su se mnogi muslimani podobro udaljili od Allahove vjere, popustili u pridržavanju za kitab i sunnet Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, kada su, kada su se mnogobrojni i razni grijesi uvriježili među muslimanskim sinovima, kada smutnje u muslimanske redove dolaze sa svih strana, pa neophodno je da se podsjećamo, da upozoravamo jedni druge, postičemo jedni druge na ustrajnost Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Pa ćemo večeras, inša Allahu ta'ala, govoriti o ustrajnosti Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri u vremenima fitni, smutni, iskušenja, U ovom predavanju, dakle, otprilike bit će govora o značenju fitne, zatim o spomenu fitne u Allahovi subhanahu wa ta'la knjizi, u kojim sve značenjima, dakle, to šerijatsko značenje, u kojim sve značenjima je došla u Allahovi subhanahu wa ta'la knjizi, zatim spomenuti da je Allah subhanahu wa ta'la mnogo svoga vremena posvetio podučavanju svojih ashaba i upozoravanju svojih ashaba na fitne, na smutnje, spomenuti nekoliko hadisa koji govore o tome, aludirajući dakle da i mi svoje vrijeme posvetimo tome, da se podučimo. Zatim napomenuti da šeitan ima veliki udio u svemu tome i vidjet ćemo dakle kako šeitan postiče na fitnu, kako postiče na jeli, smutnju, kako iskušava vjernike, jeli. I na kraju, ako Bog da spomenuti kako da se održimo u tim vremenima fitni u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Dakle, možda će predavanje više izgledati kao nekakvom školskom času ili dakle naučnom predavanju, pa vas molim za strpljenje. Fitna u arapskom jeziku ima značenje ispita, ima značenje kušnje, iskušenja, ispita. Pa često ste čuli da se spominje u arapskom primjeru fetentu zahebe wal fiddate. Ispitao sam, provjerio sam zlato i srebro kako kako arapi provjeravaju tako što stave u vatru zlato i srebro da dakle ono odgori odnosno da odgori ono što se u zlato i srebro prilijepilo od taloga od namjesa primjesa je pa se dakle na takav način ispituje zlato i srebro odnosno dakle čisti od svih primjesa pa dakle fitna u arapskom jeziku ima to značenje ima dakle značenje ispita provjere imtihana dakle i kušnje iskušenja što se tiče tog šerijatskog značenja fitne, njenog spomena u Kur'an i Kerimu brojna su značenja. Brojna su značenja. Vidjet ćemo preko desetak tih značenja i to je upravo ono kako muslimani bivaju iskušavani, kako muslimani bivaju ispitivani, provjeravani. Na šta dakle sve bivaju jeli, navođeni i u čemu sve bivaju iskušavani. Pa dakle, koliko možete pratite te kuranske ajete. Pa je dakle prije svega došla u ovom značenju, u značenju ispita provjere. Fitna dakle u Kur'ani Kerimu spominje se dakle u ovom značenju ispita provjere, vama dobro poznati ajeti sure Al-Ankebut, حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Zar misle ljudi da će biti pušteni samo kada kažu vjerujemo, da će biti ostavljeni, a da neće biti provjereni, da neće biti ispitani? Jesu li dakle onaj biser koji sija, ono zlato i ono srebro ili su onaj talog, mulj. Dakle, onaj koji kaže da vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala zasigurno će biti ispitan. Zasigurno će biti provjeren jer Allah subhanahu wa ta'ala kako je došlo u hadisima daje dunjaluk onome koga voli onoga, i onome koga ne voli. Ali vjeru daje samo onome koga voli. Pa Allah subhanahu wa ta'ala će ispitati zasigurno ko je za njegove vjere, ako nije. Jel'i? Pa Ebu Ishaq az-Zudžađ u komentaru, dakle, ovih riječi, hasib en nasu je jutra koji je kula amenna wa hum la jeftenun, kaže wa hum la jeftenun, to jest mislili oni da neće biti ispitani kako bi se razlikovali iskreni od lažača, lažaca za riječi وَلَقَدْ فَتَنَّا doista smo mi, dalje je Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je doista i on je prije nas ispitivao, kaže mi smo ispitivali i one prije, i one prije vas za sigurno kada su rekli da vjeruju. Zatim riječ fitna došla je u značenju širka i kufra, nevjerstva. I za sigurno muslimani će biti navođeni i odvođeni u širki i nevjerstvo, pa na njima je dobro da se poduče dakle, svim putevima koji odvode u nevjerstvo, koji odvode u mnogoboštvo, koji odvode u licemjerstvo, o čemu je dobrim dijelom bilo riječi ovdje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže na mnogim mjestima u suri Al-Baqara wal fitnatu ashaddu min al-qatl, wal fitnatu akbaru min al-qatl. I Kako se prevodi? Kako se prevodi? Hm? Fitna je gora, fitno. Kako je prevedeno fitno? Kako je prevedeno? Zlostavljanje, zlostavljanje gore od ubistva. Tako je prevedeno. Međutim, nije to ispravan prijevod. Ispravan prijevod jeste nevjerstvo je gore od ubijanja. Mnogoboštvo je gore od ubijanja. Pa vam je dobro poznat eh, da su ovi ajeti, dobro vam je poznat povod, ovi ajeti su objavljeni povodom jeli, ubistva od strane muslimana jednog mušrika u zadnjem danu svetih mjeseci. Zadnji dan svetog mjeseca, pred kraj svetih mjeseci, ubijen je mušrik, ubijen je mnogobožac od strane muslimana. Pa su se mušrici digli, i stali to prigovarati Allahom poslaniku alihi salatu wasalam i prigovarati i prigovarati i tražiti da se otkupi i tomu dakle nabacivali stalno pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio vol fitnetu šeddu min al qatl a nevjerstvo mnogoboštvo u kojem se vi nalazite i smutnu koju vi pravite nevjerstvo i mnogoboštvom svojim to je gore od ovog ubistva to je gore od ovog ubistva u, u svetom, svetom mjesecu kako se jeli može naći u tefsirima također riječi ili u suri Al-Bekare وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ i borite se protiv njih sve dok ne nestane fitne, sve dok ne nestane nevjerstva, sve dok ne nestane mnogo, mnogo boštva. Također riječ fitna došla je u značenju nifaka, pa će za sigurno među muslimanskim redovima pojavljivati se i takvi ljudi, monafici, licemjeri i pokušavati što veći broj muslimana u svoje redove pridobiti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže, je li spominjući taj meltif, spominjući taj događaj koji će se desiti sutra na sudnjem danu, kada na sudnjem danu, je li tako, nevjernici će biti bačeni odmah u džehennem, preko sirata će prelaziti vjernici i licemjeri, monafici, kada bude trebalo preći preko sirata, postavit se pregrada, kako stoji u suri El Hadid, postavit se pregrada između vjernika i licemjera, pa će vjernici zatražiti i reći sačekajte nas. Licemjeri će zatražiti od vjernika i reći sačekajte nas, unduruna naktebis minurikum, sačekajte nas, da se mi poslužimo vašim svjetlom, jer preko sirata koji je tanak kao vlas kose, oštar kao sablja, ispod e, džahannamske tmine, ništa se ne vidi, ne može se preko takvog sirata preći osim sa nurom, nurom imana. A munafici ga nisu imali. Zašto? Zato što su u svojim prsima krili potpuno drugo, nevjerstvo su krili u svojim prsima. Nisu sa sobom imali imana. To na jeziku nije bitno. To što su govorili na jeziku, to se ne uzima u obzir. Pa će reći, jednak tebi smi nurikom, sačekajte nas da se mi poslužimo vašim nurem, jeli pa će reći, vratite se, potrašte, jeli svjetlo, na jeli, tamo gdje ste ga izgubili, gdje ga niste tražili, potražite svjetlo imana na dunjalku, međutim nema više dunjalka. Kao što ste se vi, munafci, smijavali s nama, danas se mi ismijavamo s vama na sudnjem danu. Vratite se na dunjalku pa potražite, ako ima dunjalka, ali nema više, nema više dunjalka. Pa će reći, juna dunehum elem nekum mekum. Pa će dozivati vjernike, zar nismo bili s vama? Zar nismo bili s vama? Licemjeri, vas da su bili i vas da će biti zajedno s muslimanima, kako bi se ženili muslimankama, kako bi nasljeđivali muslimanke, kako ne bi doživjeli zijeta ni od muslimana, ni od svojih šeitana glavešina, pa će reći vjernici, kalu bela volakinnekum fetentum enfusekum. Bili ste s nama svakako, međutim, jeli svoju ste dušu upropastili tim svojim nifakom tim svojim licemjerstvom وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَدْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ I vi ste čekali, izgledali, sagledali, jeli iščekivali kakav će biti ishod sve dok vas u tome u vašem nifaku nije jeli, dočekala Allahova kazna. Zatim, fitna je došla u značenju odvraćanja od Allahovog puta. Riječ fitna u Kur'an i Kerimu došla je u značenju odvraćanja od Allahovog subhanahu wa ta'ala puta. Pa će dakle mnogi muslimani biti odvraćani od Allahovog subhanahu wa ta'ala puta. Iskušavani samo da ostave, samo da ostave Allahovog subhanahu wa ta'ala vjeru. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَحْذَرْهُمْ أَنْ يُفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ i sudi njima prema onome ili po onome što ti Allah subhanahu wa ta'ala objavio i nemoj da se povodiš za njihovim strastima i čuvaj se dobro da te ne odvrate od onoga što ti Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Nemoj da te odvrate od onoga što ti Allah subhanahu wa ta'ala objavio, dakle od istine. Zatim fitna je došla u značenju zablude. U značenju zablude. Jeli? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Safat, jeli, kada govori o mnogobošćima i onima koji su oni obožavali, fa innakum vama ta'budun ma antum alihi bi fatinin. Doista vi, mnogobošci, i oni koje vi obožavate, ne mogu odvesti u zabludu, ma entum alihi bifatinin, ne možete odvesti nikoga u zabludu, illa men huwa salil džahim, osim onoga koji je već određen za džahnemsku vatru za koga je Allah subhanahu wa ta'ala na osnovu svog sveobuhvatnog znanja znao da će činiti jeli, djela, djela džehennema. Također riječ fitna došla je u značenju kazni. Došla je u značenju kazni. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Jevme hum alen nar juftanun. Jevme hum alen nar juftanun dhuku fitnetekum hada alladhi kuntum bihi testađelun. Toga dana kada se oni budu u Alennar yuftanun kada se oni budu u vatri kažnjavali. Ovde fitna ima značenje kazne. Kada se budu kažnjavali, iskusite fitnetekum zuku fitnetekum iskusite svoju fitnu, odnosno svoju kaznu koju ste svojim dijelima požurivali. Na dunjalku niste učinili ništa od dobrih dijela da postavite pregradu, niste bili bogobojazni, kao što je poznato bogobojaznost jeste da se postavi pregrada između je tebe i džehennemske vatre Allahove kazni sutra na sudnjem danu. Riječ fitna došla je u značenju ubistva u značenju ubistva. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا Kada budete na putovanju, kada budete na putu na seferu, nema smetnje da spojite namaze, nema smetnje da spojite, da skratite namaze ukoliko se bojite nevjernika da će vas napasti i ubiti. Ako se bojite da će vas nevijenci napasti i ubiti na vašem putovanju, skratite, požurte jeli, sa namazima. I zasigurno će muslimani biti iskušavani s ovim. Jeli, traženo od njih ili da ostave vjeru ili će, jeli, biti, ili će biti ubijeni. Također fitna je došla u značenju grijeha. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Taube, gdje spominje mnoge munafike, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذَا لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُ ima od njih, od munafika koji govore nemoj me navoditi na grijeh, nemoj me dovoditi u situaciju da počinim grijeh. Pa danas imaš mnoge muslimane, ne može da sabura, a svi se nalazimo manje više u sličnim iskušenjima. Kaže, ja ću otići, ja ću skinuti mahramu, ja ću se obrijati, ja ću otići, vi mene tjerate da idem. Pa idi, vala. Ti, ako se ne bojiš za svoje stanje, ti ako se ne brineš za sebe i sutra se ne bojiš svoga stajanja pred Allahom subhanahu wa ta'la, slobodno, nisi vezan za mene. Ha, danas je veliki broj takvih, takvih muslimana. Kada ne može više da sabura, kada nema u datom momentu neko da mu pruži ruku zbog ovoga ili onoga, on bi ostavio sve. To ukazuje na slab iman i na veliku potrebu dakle jačanja svoje, svoje vjere. Bez obzira kakva je spoljašnost. Jeli? Ima ih koji govore, jeli nemoj da me dovodiš u stanje da počinim grije. Doista su već pali u grije Čim tako govore, već su pali u grijeh. Nalazi se, dakle, već u grijehu. Došla je fitna u značenju zla. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ Ima ljudi koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, ali bez pravog uvjerenja. Pa ako ga prati dobro, Ako ga prati dobro, on je smiren, međutim, ako ga pogodi zlo, in asabethu fitne, ako ga pogodi nedać, ako ga pogodi zlo, ako ga pogodi belaj, on se dakle, jeli, zaokrene, ostavi, jeli, svoju vjeru, vraća se na vjerstvu, pa tako izgubi ovaj onaj svijet i to je, dakle, doista jasan gubitak. Također, riječ fitna, deseto, došla je u značenje opravdanja, pravdanja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Na dan kada proživimo sve ljude, zatim kažemo mnogobošcima, muštricima koji su obožavali jeli, druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa im kažemo gdje su oni koji ste obožavali mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, za koje ste tvrdili da su bogovi, pored Allaha subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ لَنْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ Zatim njihova će fitna tada biti, još više će dakle otići u fitnu, jeli time što će reći tako nam Allaha mi nismo nikog drugog obožavali, nismo bili mušrici, nismo drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'la obožavali. Također došla je u značenju zadivljenosti i ovo je jedan od kuranskih ajta koji treba dakle da zaplaši svakog vjernika. Došla je u značenju zadivljenosti nečim, dakle dva kuranska ajta su ovakva u Kur'an i Kerimu, فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين والله se uzdamo rekoše ovo je dakle riječ o Musaovom narodu je li spomnje se i u drugom je li kuranskom ajetu Rabbena la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin. Gospodaru naš, nemoj da nas učiniš fitnom nevjerničkom narodu, nasilničkom narodu. Nemoj da nas učiniš iskušenjem, smutnjom, nevjeničkom narodu. Kaže se dakle u tefsiru, jeli, ne dozvoli im gospodaru naš da nadvladaju nama pa da smatraju da su nas nadvladali zbog tvrdnje da su oni na istini, a mi u zablodi. Kada vide nas kako smo slabi, pa se oni izdignu iznad nas, pa kažu da je njihova vjera bolja od naše. Ha. Dakle, svaki vjerni treba da ovaj kuranski ajet uzme kao sebi posticaj, da svojim primjerom svojom, dakle vjerom pokazuje dakle da je njegova vjera ispravna, svojim pridržavanjem za vjeru, da je njegova vjera naj jeli, ili jedino ispravna i priznata kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da ne dozvoli drugima da se drugi busaju i kažu kada ne vide tragove imana, tragove vjere na tebi, da kažu da naša vjera nije nikakva, da ne ostavlja je li traga na svoje nosioce. Zatim, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam obavijestio je svoje ashabe, preko njih je li cijeli ummet o iskušenjima o fitnama, smutnjama jeli, koje će doći ovome ummetu. Pa se prenosi jedan od hadisa od Umu Seleme radijallahu ta'ala anha da je rekla Allahu poslanik alihi salatu wasalam jedne noći iznenada ustao, probudio se rekavši subhanallah, neka je slavljen Allah, šta je Allah subhanahu wa ta'ala spustio od riznica, šta je spustio od imetka i šta je spustio od iskušenja, kolika su iskušenja, kolika će iskušenja doći, zatim je naredio da se probude sve njegove žene i da klanjaju da se probude sve njegove žene i da se i da klanjaju. Pa ćemo dakle vidjeti na kraju da e, jedna od stvari s kojima se pripremamo za fitne, za smutnje, za iskušenja jeste što više ibaditi. Što više ibaditi. Allahov poslanik Alihi Salsom kada je usnu vidio, kada mu je objavljeno da će doći teška iskušenja, odmah je probudio sve svoje i naredio im da klanjaju. Zatim, toliko je nastojao da objasni opozori svoje ashabe na iskušenja da bi čak i sami ashabi pomišljali da je već iskušenje došlo da se već ta smutnja desila. Pa vam je dobro poznato kada je opisivao najveće iskušenje ili jedno od najvećih iskušenja koje će se desiti u ovome umetu. Dajjal. Ashabi se pobojali da, da je već tu i zapal mi. Da je Dajjal već tu i zapal mi. Pa je rekao, ne brinite se ako se pojavi dok sam ja, ja ću biti vrata između njega i vas. Ja ću vas zaštititi. Od Ebu Zeyd Amra ibn Ahtaba radijallahu talan se prenosi da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu sam klanjao nam je sabah namaz zatim se ispeo na mimber, zatim govorio, držao nam vas, sve dok nije nastupilo vrijeme podne namaza, zatim sišao s mimbera, klanjao podne namaz, zatim se ispeo na mimber i držao nam vas, sve dok nije nastupilo vrijeme ikindije namaza, sišao s mimbera, klanjao ikindiju namaz, zatim se ispeo na mimber i držao nam vas, sve dok nije nastupio akšam namaz. Zatim se popeo na mimber i držao vas. I kaže, obavijestio nas je o svemu od početka stvaranja do sudnjeg dana. Obavijestio nas je o svemu. Ha, pa kada se žalimo na dugo predavanje, sjetimo se ovog hadisa. Amra ibn Zejda ili Zejda ibn Amra al-Hatava. Otarik ibn Šihaba, rahimehullahu teala se prenosi da je rekao čuo sam Omera radijallahu teala kako kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ne držao nam je vaz u kome nas je obavijestio od početka stvaranja ljudi pa sve dok stanovnici dženneta ne uđu u džennet i stanovnici džehennema ne uđu u džennet zapamtio ko je zapamtio zaboravio zaboravio ko je zaboravio Huzayfa ibn al-Yaman radijallahu ta'ala ni rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam obavijestio nas je o svemu što će se desiti do sudnjeg dana Također Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je upozoravao jel na iskušenja, pa od Zejnebe ćerke Džahša, jedne od supruga Allahov poslanika alejhi salatu vesselam se prenosi da je poslanik alejhi salatu vesselam jednog dana izašao hitro, sav zajapuren, zacrvenjen, je li obrazi su mu bili je li pocrvenili, pa je govorio la ilaha illallah, teško li se Arapima od zla koje se nadvilo nad njima, danas je otvorena brana je džuđa i džuđa ovoliko. Dakle, već u njegovo vrijeme. Danas je otvorena brana Đuđa i Đuđa već je li ovoliko. Zatim, Ebu Hrera radijallahu telam prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao, dakle, podučio je svoje ashabe kako da dočekuju iskušenja i kako da se bore sa iskušenjima. Pa je rekao, požurite s dobrim dijelima prije nego što dođu. Wallahi ladim, ovaj hadis opasan. I treba svako da ga stavi sebi predači. Požurite s dobrim dijelima prije nego što dođu iskušenja, koja će biti poput mrtle noći. U njima će čovjek osvanuti kao vjernik, a zanoćiti kao nevjernik. Ili će zanoćiti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik, prodavaće svoju vjeru za nešto bezvrijedno od dunjavnog. Mi smo prošli puta spomnjali ovaj hadis. Hm. Požurite s dobrim dijelima prije nego što dođu iskušenja koja će biti tamna neće se čovjek moći snaći u njima tim iskušenjima poput mrkle noći. U njima će čovjek osvanuti kao vjernik, zanoćiti kao nevjernik. Ili će zanoćiti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik, gubit će svoju vjeru. Davat će svoju vjeru za nešto malo od dunjaloga. Kako će čovjek zanoćiti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik? A jeste ikad razmišljali, vjerovatno ste čuli ovaj hadis. Kako će čovjek zanoćit kao vjernik, zaspat kao vjernik, zanoćit kao vjernik, a osvanit kao nevjernik? Ljudi neće spavati uopšte u to vrijeme ljudi neće spavati uopšte. Po dani svakako. Osvan će kao vjernici, ali će zanositi kao nevjernici. Pa će non stop. Samo raspravljati. I izaći na kraju zvijeri. I tako i oni koji zanoće kao vjernici neće spavati. Već će dakle raspravljati o vjeri, trgovati sa vjerom i pred sabah izaći zvijeri. U komentaru ovog hadisa, Allahu ustaj, u komentaru ovog hadisa stoji da će biti ovakvo stanje ljudi, da će ljudi ovako brzo napuštati vjeru zbog mnoštva onih koji govore. Ja kad se sjetim ovog hadisa, zatvorio bi sve knjige. I nikad ne bi ništa više progovorio. Zbog mnoštva onih, predsudnji dan, zbog mnoštva ljudi koji će govoriti. Pa jedan ovako, drugi ovako, treći ovako, peti ovako, deseti ovako govori. Pa se ljudi neće moći snaći pa će obični ljudi neće se vraćati učenim ljudima, već oni između se, dakle, raspravljati i trgovati s vjerom, upuštati se u ono o čemu nemaju znanja, pa će, dakle, da li ujutro ili naveče izaći iz vjere. Zato Allah, poslanik Alehi Salasam, kaže požurite sa činjenjem dijela, činite dijela, radite dijela, nemojte voditi računa, dakle, o raspravama, ostavite se raspravom. Allahom stane. Šeitan svakako ima veliki udio u iskušenjima. Ljudima prilazi uglavnom na dva načina. Da li putem nejasnih stvari u vjeri, putem nejasnoća, sumnji, ili putem, dakle, prohtjeva spolnog organa i stomaka. Pa, prošli puta čini mi se da smo spominjali, kada smo govorili o strastima, da teža su iskušenja u vjeri. Opasnije je ovo prvo, kada čovjek, dakle, odvodi ljude na stramputicu, odvodi ljude u zabludu, putem nejasnih stvari u vjeri. Jer onaj, dakle, koji se povede za tim nejasnoćama, za tim sumnjama, taj će ili učiniti novotariju, ili će, dakle, izaći svoje vjere. Dok onaj koji se odazove šeitanskim došaptavanjima, sve vesvesama po pitanju, jeli, svojih protjeva, spolnog organa i ostalo, najviše što može učiniti jeste grije. Najviše što može učiniti, jeli, jeste grije. Uglavnom, uglavnom, jeli. Pa dakle, šeitan zasigurno na razne načine uljepšava neistinu, daje lažna obećanja, postiče jeli, na odgađanje telbe i dobrih dijela, postiče na činjenje grijeha uljepšavajući jeli, ljudima jeli, te grijehe sve dok ih ne odvede sa pravog puta. Od Džabra ibn Abdullaha radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je čuo Allahov poslanika alihi salatu wasalam kako kaže šeitanov prijesto nalazi se šeitanov prijesto nalazi se na vodi pa s tog mjesta šalje svoje konjice, svoje vojske i najbliži mu je onaj koji najviše zavede ljude, odvede ih u najveća, najveća jeli, iskušenja. Pa od tih najvećih iskušenja kojima šeitan dakle, odvodi ljude na stramputicu, dakle ta iskušenja koja nas pogađaju, kojima se nalazimo, sa svake strane nas pogađaju, jesu dakle razilaženje, to odvajanje u vjeri. Dakle, ono što je drago šeitanu i tekako razilaženje i podvajanje u vjeri. Zašto je drago to šeitanu? A mi se rojimo, rojimo, je tako? To je šeitanu drago zato što je to osobina mušrika, a ne muslimana, a ne muvahida. Pa jedan džemat se podijeli na dvije polovice, pa čet, četiri, pa šest, pa... A, to je osobina mušrika, mnogo božaca. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاتَّقُوهُ i bojte se Allaha وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ I bojte se Allaha i obavljajte namaz i nemoj da budete od mušrika oni koji su pocijepali svoju vjeru. Onih koji su pocijepali svoju vjeru na brojne frakcije, brojne stranke, svaka stranka zadovoljna onime na čemu je. Cijepanje, podvajanje u vjeri nije osobina muslimana nije osobina vjernika, već je osobina koja je svojstvena mušricima, mnogobožcima. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže u brojnim drugim ajetima i poziva nas na brastvo, poziva nas na jedinstvo وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًا وَلَا تَفَرَّكُوا I vi se dakle okupite oko Allahovog užeta, okupite se oko Kur'ana i nemojte se podvajati od njega. Dakle i brojni drugi ajeti i hadisi koji govore o tome. Dakle, ono na što na šeitan postiče, kušnje, kojima nas iskušava šeitan ima veliki udio u tome jesu dakle cijepanje, podvajanje jeli u vjeri razilaženja. Zatim, od najvećih iskušenja na koja postiče šeitan jeste iskušenje dunjalukom. Iskušenje dunjalukom. Kako? Prije svega ili imetkom. Prije svega imetkom. Pa kaže Allahov poslanik alihi salacom, doista svaki ummet ima svoju fitnu, ima svoju kušnju, a kušnja ovoga ummeta jeste u imetku. Pa je rekao u drugim hadismom, ovamo dobro poznati, hadisi da je rekao ja se ne bojim za vas siromaštvo, se bojim i metka. Pa je rekao Omer radijallahu talan, kada se nađe i metak, nađe se i fitna, kada se nađe fitna, onda lete glave. Pa zasigurno, dakle, šeitan, ono što mu je najdraže da čovjeka izvede iz vjere i da čovjek ostavi ovu vjeru, je li u stanju kako ne dolikuje mu, je li da napusti ovu vjeru, je li postiče čak i dunjalkom i i metkom. Allah subhanahu wa ta'ala je stoga rekao وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْضَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ وَجُرُ نَظِيمُ Dobro znajte da su vaša djeca i da su vaši imeci kušnja za vas, iskušenja za vas, a doista ono što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala je mnogo bolje. Također je rekao Allahov poslanik alaihi sallam u hadisu kod imama muslima natjecat ćete se u imetku, natjecat ćete se u dunjalku, zatim ćete zavidjeti jedni drugima, Zasigurno, neko se bude natjecao, natjecao u Dunjalku, morat će zavidjeti svome bratu, morat će zavidjeti svome komši. Dakle, onome koji se zajedno s njim natjecaju u Dunjalku. Zašto? Kad smo govorili o zavisti, spomenuli smo, to svi znamo, je tako? Što god se više ljudi uključi, taj Dunjaluk postaje sve manji i manji. I da bi ja dobio svoj zalogaj, svoj kolač, moram dakle nekako tebe spriječiti da ti ne dođeš do toga. A to ću jeli, pokušati prije svega zavisti, a onda jeli, ostalim. Jeli. Pa dakle, zasigurno, jeli, ko se bude natjecao s, drugom, s drugim u Dunjalku i njemu će zavidjeti. Pa kaže Allah, poslanik, alaihi salatu wasalam, natjecat ćete se u Dunjalku, zatim zavidjeti jedni drugima, zatim se odvajati jedni od drugih, zatim prezirati jedni druge, zatim udarati jedni druge po vratanju. Zasigurno, dakle, šeitan koristi taj imetak, dunjaluk, da nas odvede što je god moguće od Allahove vjeri. Zatim, kako šeitan obmanjuje ljude dunjalukom ili na dunjaluku, obmanjuje i putem žena. Radi žena se ratovi vode, jel? Skidaju glave. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Alu Imran Zujjine nasi hubbu šehevat. Ljudima je drago. Ljudima su drage strasti. Ha, uljepšane strasti. Pa na prvo mjesto što spomnije, žene. Zujjine nasi hubbu šehevati minen nisa walbanin ha od ljudi od žena od djece i dalje jel Allah subhanahu wa taala jel nabraja pa se kaže u tefsiru imam kurtubi kaže Allah subhanahu wa taala otpočeo je sa spominjanjem žena zbog prevelike ljudske žudnje za njima i zbog toga što su žene da pa se neko ne nađe uvrijeđen, kaže imam Kurtubi i zbog toga što su žene sredstva šejtana iskušenje za ljude. Jedno sredstava šejtana s kojima dakle ljude odvodi, zavodi, jesu, jesu žene i njihovo iskušenje je veće od svih iskušenja. Kejde kunna alim. Inne kejde kunna alim, je li tako kako je došlo u suri Jusuf. Doista su njihove spletke, ženske spletke, je ogromne. Dok za šeitanove spletke kaže da su slabe, pa stoga se šeitan potpomaže. <laughs> Uči od njih. Allahu poslanik alejhi salatu sam stoga je rekao hadisu same ibn Zeida matarak tu badi fitnatan adarra ala rijali min nisa nisam ostavio za svoj ummet teže fitne dakle za muškarce od žena i za sebe nisam ostavio teže fitne opasnije fitne za muškarce za je li od od žena je li pa stoga naći ćemo je li u našem prelijepom šerijatu brojne propise koji su došli povodom žena propisane su je li ženama kako bi to iskušenje žena bilo što što manje Kako bi se to iskušenje jeli, oblažilo. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala prije svega naredio ženama da borave u svojim kućama da ne izlaze iz svojih kuća osim zbog nužde, osim zbog jeli, velike potrebe. Pa je rekao وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَةِ الْعُولَ I boravite u svojim kućama. I boravite u svojim kućama i nemojte da izlazite da se jeli, uh, jeli, razgoličavate i da se oblačite onako kako se oblačile jeli, žene u pagansko doba. Ako uzmemo jedan jeli, prijevod, u drugom prijevodu jeste da taj teberruđ otkrivanje, džahilijetsko otkrivanje jeste bilo upravo to, da su se žene miješale sa, sa muškarcima. Pa stoga, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ređuje vjernicama da borave u kućama. Pa je naredio da prekriju svoja tijela. Pa je naredio vjernicama da prekruju svoja tijela kako bi manje odvodile u smutnju, dakle, muškarce. Ja. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala Ja juhan nebiju kulli azvađike wa benatike wa nisail mu'minin judnine alejhinne min djelabi bihin zalike edna ej urafne fela ju'dejn wa kjana Allahu gafura rahima O vjerovjesniče naredi svojim ženama, svojim kćerima i ženama jeli vjednika da spuste svoje ogrtače nizase, da prekriju jeli svoja tijela, tako će se najlakše prepoznavati jeli pa se neće uznemiravati, neće se one dakle uznemiravati, niti će one druge uznemiravati, a doista Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta i koji je milosti. Pa je zabranio ženama da se ne osamljuju sa strancima, Allah subhanahu wa ta'ala zabranio je ženama da se ne osamljuju sa strancima ukoliko jeli sa sobom nemaju, nemaju mahrema. Pa je došlo u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao čuo sam Allahov poslanika alihi salatu wasalam kako za vrijeme hutbe kaže neka se ne osamljuje čovjek sa ženom strankinjom osim da s njom bude njen mahrem. Osim da s njom bude njen mahrem i neka ne putuje žena osim sa mahremom. Također rekao Allahov poslanika alihi salatu wasalam ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Nije mala stvar. Ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka se ne usamljuje sa ženom strankinjom, osim da s njom bude njen mahram, jer je doista s njima treći, s njima treći je šeitan. Također Allah subhanahu wa ta'ala zabranio je ženama da se miješaju s muškarcima. Bez, dakle, velike nužde zabranjeno je ženama da se miješaju uopće sa, uopće, jeli, sa muškarcima. Pa su brojni hadisi došli po tom pitanju. Jedne prilike Allahov poslanika alihi salatu sam kada je izlazio iz meščida, izlazile su i žene, pa je rekao ženama da sačekaju, da ne žure, doista njima ne pripada sredina puta, već kraj puta. Pa kažu ashabi koji su prenosili ovaj hadis, da nakon toga, nakon tih izrečenih riječi, da bi žena išla krajem puta, toliko da bi se njena odjeća znala zakačiti za zid. Pa Allahov poslanik alihi salocam praksa je bila da ne ustaje odmah poslije namaza da ne ustaje odmah posle namaza, već bi sjedio, a sve dok imam sjedi na svome mjesto, trebalo bi džematlije da sjedi, je li tako? Je li tako? Sve dok se imam ne okreni, ne okreni na svome mjesto, ne mrdni se sa svoga mjesta, ne bi smjela ni džematlije da se pomjeraju sa svoga mjesta. Pa stoga jedno vrijeme, dakle dok nije sagrađen drugi izlaz, je li poseban izlaz za žene, je li Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je sjedio, ne bi se pomjerao sa svoga mjesta da bi žene mogle da odu. A muškarci bili bi obavezni da sjede. Muška, žene bi otišle, onda bi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ustajao, izlazio on zajedno je li sa ženama. Pa kaže Ibn Qayyim rahimehullahu taala, nema sumnje da je miješanje žena s muškarcima izvor svakog zla. Izvor svakog zla i od najvećih razloga spuštanja, spuštanja kazni od iskušenja na koja šeitan postiče ljude jesu i grijesi svih vrsta. Grijesi svih vrsta, jeli posebno veliki grijesi. A od tih velikih grijeha svakako najveći grijeh jeste govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja, govor o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri bez znanja, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Araf 33.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 zabranio vam da govorite o njemu, o Allahu, ono što ne znate. Pa Ibn Qaim, rahimahullahu ta'ala često smo spominjali u svom vrijednom dijelu Medarđu Salikinu, u prvom tomu na 39. stranici komentariše ovaj kuranski ajet sure Al-Araf i kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u ovom ajetu grijehe od najlakšeg do najtežeg. Od najlakšeg do najtežeg. Pa u ovom kuranskom ajetu kao najlakši grijeh, spomenut u ovom kuranskom majetu jeste razvrat javni i tajni, a najteži grijeh spomenut u ovom kuranskom majetu jeste govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. I onaj koji bude govorio o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja, on će počiniti širk. On će činiti i nasilje. On će činiti na kraju i razvrat. Zasigurno. Ko ne bude učio vjeru i sebi dao za pravo da govori, a nema znanja, upašće u sve ove grijeha. I sjetite se drugi kuranski ajeta i drugi hadisa Allahov poslanika alihi salacom koji nas upozoravaju na govor o Allahu subhanahu wa ta'ala jeli bez znanja. I upravo se smutnje povećavaju, iskušenja povećavaju, povećavaju s pojavom ljudi koji govore. Što je više ljudi koji govore, sve više ljudi, dakle onih koji nemaju znanja sa sobom. Dobro vam je poznato da Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje svome poslaniku Muhammedu alaihi sallam da govori bez znanja kad on nije smio da govori, kada je njemu bilo to strogo zabranjeno, ko se smije od nas usuditi, da bude upitan u nekom propisu pa da se upusti da govori o tom propisu, da se ispine na mimber i u toku svog uspinjena na mimber on razmišlja o čemu će da drži hutbu. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَقَوِيلَ لَا خَدْنَا مِنْهُ بِلْيَمِينَ ثُمَّ لَقَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ a da je on, Muhammed alaihi salacom, o nama kakve laže iznosio, mi bismo ga ščepali desnicom i prekinuli žilu kucavicu. Poslanik Muhammed alaihi salacom. Stoga dakle sve jedan od nas treba sebi da postavi jeli, ove kuranske ajete predoći. Ovaj 33. kuranski ajeti sure Al-Araf Ibnul Džavzi, malo prije prethodio komentar Ibnul Qajma, Ibnul Džavzi rahimahullahu ta'ala komentarše pa kaže وَان تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ i da Allahu ne govorite jeli, sa neznanjem i da Allahu subhanahu wa ta'ala govorite ono što ne znate, kaže ne smijete Allahu subhanahu wa ta'ala govoriti osim ono što ste ubjeđeni. Samo ono što dobro poznajete, toliko da ste ubjeđeni u to, o tome govorite. Ono što ne poznajete, jeli, zato su davno učenjaci rekli, jeli, e, da se ne treba ni malo libiti, ne treba se sramotiti, stidjeti, reći ne znam. Pa su ogromna pitanja upućena imamu Maliku Rahimehullahu ta'ala, čovjek se maksuz, jeli, spremio, došao iz svoga mjesta, pokupio pitanja svojih sunarodnjaka, svojih mještana, pokupio pitanje i došao imamu Maliku, postavio mu ogroman broj pitanja, imam Maliku odgovorio na nekoliko, samo malo, pa rekao ne znam. Kaže, dobro, ja ću ostati sedam dana ovdje, pa nakon sedam dana došao i pitao, kaže, ne znam, obavijesti svoj narod da je rekao ima Malik, da ima Malik, ne znam. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ Ja nisam od onih koji se prenemažu. To je rečeno Muhammedu alaihi sallam da kaže, kuranski ajet, ja nisam od onih koji se prenemažu, koji po svaku cijenu moraju govoriti. Reci ljudima da ima Malik, ne zna. Stoga, dakle, onaj koji ne zna, treba da kaže ne znam i gotovo. Zasigurno, jeli, širk od najvećih grijeha jeste i širk jeli, pripisivanje Allahu subhanahu wa ta'ala druga ili obožavanje nekoga drugog uz Allaha subhanahu wa ta'ala što poništava čovjekova jeli, sva, sva djela. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Doista je tebi o Muhammede objavljeno kao što je bilo objavljeno i onima prije tebe, kada bi ti počinio širk, doista bi sva tvoja djela jeli, propala i ti bi bio od onih koji će nastradati, koji će biti izgubljeni na sudnjem danu. Od tih velikih grijeha na koje šeitan postiče ljude, jeste nemoral, jeste zinalk, jeste, jeste blud. Pa je rekao Allahov poslanik alihi salacom u hadisu da će u ovom narodu biti ljudi koji će dozvoljavati blud, koji će dozvoljavati svilu, koji će dozvoljavati, koji će dozvoljavati muziku. Pa direktno ili indirektno dozvoljavaju to, ili tako. Također povjeravanje odgovornih poslova i funkcija ljudima koji ih nisu zaslužni, jedan od velikih jedan od velikih griha. Pa je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kada nestane povjerenja onda očekuj sudnji dan. Pa je upitan kada će to nestati povjerenja, pa je rekao kada se povjeri stvar nekome koji nije za nju, tada očekuj, tada očekuj sudnji dan. I svakako je li nezaobilazno iskušenje koje će nas pogoditi neke od nas zasigurno jeste iskušenje drđala. Iskušenje drđala budući da je ono jedno od najvećih iskušenja i Allahov poslanik alihi salacom putio nam je brojne smjence kako da se, kako da se sačuvamo jeli kušnje deđala. Pa je između ostalih jeli preporučena je ova dova, namaska dova pred predaju selama u kojoj se spominje, u kojoj se spominje utjecanje Allahu subhanahu wa ta'ala od deđala. I kao što reče brati, to je vama poznato, ovdje smo radili detaljno namaz Allahov poslanika alihi salatu wasalam, bilo je učenjaka koji, koji su ovu dovu smatrali ruknom namaza, smatrali dakle obaveznom da se prouči, pa su tjerali svoje da ponove namaz ukoliko ne bi proučili tu dovu, poput Tavusa ibn Kejsana. I prenosi se da je šeh Albani, rahimahullahu tela, dakle bio tog, bio tog stava. Također, uh, Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, nam je naredio, ukoliko doživimo deđala, da bježimo od njega, da se ne ponesemo, dakle, svojom vjerom, makolika ona bila, je li pa da stanemo licem u lice sa tim jeli, drđalem, sa tim najvećim iskušenjem. Naredio je svakom onom ko susretne drđala, ako već dakle ga susretne, da mu prouči početak sure El Kef, prvi deset ajeta ili zadnji, ili zadnji deset ajeta, kako stoji u drugom rivajtu kod imama, kod imama muslima. Ako se vratimo na te ajete, vidjet ćemo da ti ajeti govore o velikim Allahovim subhanahu wa ta'ala znamenjima, o čudima. Pa kada doživimo to čudo, poznam to nam je, jeli, sa čim će doći drđal, da dakle nimalo se ne pokolebamo u svojoj vjeri već dakle da dobro naučimo ovih prvih ili ovih zadnjih deset kuranskih ajeta u kojima se govori dakle o velikim Allahim subhanahu wa ta'ala znamenjima da budemo ubijeđeni u to, pa kada se pojavi veliki Allahov znak također je li u vidu deđala, da nas to ne pokoleba u Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Ko je u mogućnosti da stane u Mekke Medini, to je najbolje. <laughs> Stvari koje će nam pomoći da se očuvamo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri u vremenu iskušenja, zasigurno je li traženje utočišta kod Allaha subhanahu wa ta'ala od svih vrsta fitni, smutnji iskušenja koja su prethodila. Jel? Od širka, od nevjerstva, od licemjerstva, od zablude, od jeli, odvraćanja sa Allahovog subhanahu wa ta'ala puta, od ubijstva jeli, i slično. Da se utičemo dakle, Allahu subhanahu wa ta'ala od svih tih fitni iskušenja, jeli, svih iskušenja koje ne možemo podnijeti, da se utječemo Allahu subhanahu wa ta'ala jeli od svih grijeha svakog zla i slično dakle da dojimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u tim vremenima zatim moramo se čuvati svih vrsta iskušenja ne približavati se tim iskušenjima naprotiv bježati od njih naprotiv bježati od njih kako je rekao Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab i dobro se čuvajte smutni dobro se čuvajte fitni koje neće pogoditi samo one od vas koji su je li zolomčari već će pogoditi sve pogoće sve dobro se, dakle čuvajte, bješte od tih fitni. Dobro nam je poznato kako su ashabi, radi Allahu anhum, u vremenu fitni gdje su, gdje su bili. Da li su učestvovali u tim fitnama, jeli, koliko se može nabrojati, jeli ashaba da su učestvovali u tome. Allahu poslanika alihi salatu wasalam je rekao doista će biti sretan, doista će biti sretan, doista će biti sretan onaj ko se sačuva, onaj ko se sačuva jeli iskušenja, kada bude iskušan strpi se u toj kušći da se ko se sačuva iskušenja ili kada bude iskušan upadne u tu kušnju jeli, da se strpi da se strpi na njoj jeli. zatim moramo požuriti sa činjenjem dobrih djela moramo požuriti sa činjenjem dobrih djela Čuli smo Allahu, poslanika Alehi Salosam kaže požurite sa dobrim dijelima prije nego što dođu iskušenja, prije nego što dođu fitne koje će biti tamne poput mrkle noći. Brojni su kuranski ajeti u kojima nas Allah subhanahu wa ta'ala požuruje pa kaže sabiqu ila magfirati mi rabbikum, požurite ka oprostu svoga gospodara, natječite se ka oprostu svoga gospodara i džennetu koji je pripremljen jeli, za bogobojazne. Također, dobro nam je poznat hadis da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam da je ibadet u vremenima kušnji poput vrijedan i da se vrednuje poput hidžre Allahovom poslaniku alihi salacom, poput hijdre, poput dakle onih ashaba koji su živjeli u Mekki, pa zbog ogromnih pritisaka, slušali smo ovdje kada je bio govor o hijdri, morali su da napuste Mekku, da idu voljenom Allahovom poslaniku alihi salatu sam. Čak tada je hijdra bila i propisana, bila je obavezna i mnogo vrednovano dijelo. Oni koji su ostajali u Mekki bili su koreni, jeli? I došli također ajeti, brojni ajeti kojima se kore oni koji su ostali. Pa dakle onaj koji ibaditi svome gospodaru u vremenima kušnji imaće dakle ovu nagradu. A nemojmo se zavaravati da će biti čovjeku tek tako lako da ibadeti u vremenima kušnji ako prije toga nije ibadeti. Za takva dakle vremena treba se pripremati. Zato kaže Allahu poslanika alihi srcom, požurite, Požurite sa dobrim dijelima. Kada te zadesi fitna, kada te zadesi iskušenje, ne budeš li prije padao Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu u kasnim noćima, teško da ćeš moći tada. Mi dobro znamo, studenti većina, kada dođu vrijeme ispita, teško da se ima vremena za koju stranicu Kur'ana više. Međutim, onaj koji je ustrajavao, učio deset stranica ili pet stranica ili koliko već, svako jutro dođu ispiti, dođu ispiti, nije bitno. On ima, dakle, svoj vird, on ima svoj dio iz Kur'ana koji će proučiti mašta, mašta da se danas desilo. Pa tako je, dakle, slično i sa vremenima kušnji, vremenima, jeli, smutnji. Onaj ko bude prije ibadeti u Allahu subhanahu wa ta'ala, bude ustrajen u ibadetu, zasigurno će biti i tada ustrajen, a čuli smo, dakle, vrijednost ibadeta u tim, u tim vremenima. Jeli, I nemojmo zaboraviti, da onaj ko se bude u tim vremenima držao Allahu je subhanahu wa ta'ala vjere da će biti, kako je došlo u hadisu kod imama Nesai, kod Ibn Mađe, da će imati vrijednost 50 ashaba. Da će onaj čovjek koji se bude držao vjere u tim vremenima kada bude teško držati se vjere poput žaravice na dlanu, da će imati nagradu 50. Pa su upitali ashabi 50 njih, da će on biti vrijedan koliko nas 50 torca, da ne kaže, ne, ne, 50 vas. 50 vas. 50 ili ashaba. Pa Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas učvrsti u ovim vremenima fitni i smutni iskušenja, da nas poduči, da prepoznamo dakle sve te fitne iskušenja, da bježimo što je god moguće dalje od njih. Ako već zapadnemo u njih, da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari sabora, podari razumijevanja i da se ponesemo u njima na ispravan način kako on traži od nas i kako je zadovoljeno. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين